بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا نزل رسول أكرم Qiblimizdir Mekke haram, beyat berdik cihad üçün, Rabbimiz qıl sabit qadam, imamimiz... Türkistan İslam Partisi, İslam Avazi Radyo Anıltış bölümünden anıltışımızla başlayımız. Rabbimiz qıl sabit qadam, imamimiz Resul Ekrem, Qiblimizdir Mekke haram, beyat berdik cihad üçün, Rabbimiz qıl sabit qadam, imamimiz Resul Ekrem, Qiblimizdir Mekke haram, bayat berdik jihod uchun rabbimiz qil sobit qadam ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'inib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio oltishimizni mujohid abdurashid va mujohid usmon botirni yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriy bir ming to'rt yuz o'ttiz to'rtinchi yili zulhajjining o'n ikkinchi kuni payshanba ya'ni milodiya o'ninchi oyning o'n yettinchi kuni tuanda zulhajjining beshinchi kunidan o'n ikkinchi kunigacha bo'lgan oltishimizni huzuringlarga sunamiz sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tuvandikicha شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب Altışımızın sirat kısmında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihi okup verildi. Yolda onunla Nuayyim İbni Abdullah Neham, Bani Adi cemaatidir. yoki bani zuhradinmi yoki bani maqsumdinmi bir kishi rivoyat qilg'uchi jazmlashtirolmaydi yo'liqib qayerga mingyapsan umar deb so'rab qoldi umar muhammadni o'ltirib yetay deb mandim dedi u kishi muhammadni o'ldirib qo'ysang bani hashim jamoati bilan bani zuhra jamoati senimi omon qo'ymasmikin devidi umar sanmi o'z diningni tashlab murtad bo'lgan o'xshamamsan ajab muhammadni irqini yiqilib qolding'u dedi noayim undoq bo'lsa men seni buningdanmi ajablanarlik bir ishqa boshlab bormaymi sening hamshirang va kuyovling ikkilisi yangidan islomiy davlat qismida mujohid birodarimiz nurahmatning jihodning ne'mat ekanligi to'g'risida qilgan da'vati huzuringlarda bo'ladi sahih muslimga kelgan bir rivoyatda bir odam ya rasululloh meni jihodga teng turadigan bir amalga boshlab qo'ysang deganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam men jihodga teng keladigan jihodga barobar kiradigan biror amal topolmayman dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam men jihod tankira bilan bir amal topolmayman deb javob bersa ba'zi kishilar mening vatanni qilgan xizmatim yoki chet ellarda yevropalarda kufri davlatlarda qilgan xizmatim jihodga chiqqanlarni bundan ortiq deb shaytonni xiyollarni qilyotidi bu kishilar bu hadisni yaxshilab o'ylab ko'rsin o'lchamni o'zi xohlagancha qilib olmasin rasululloh sollallohu alayhi vasallam topolmayman deb bo'lib andan keyin mujohid uydan chiqqanda sen masjidga kirib kunduzi uzildimay o'zi islomiy she'r qismida sham diyoridagi jamoatimiz a'zolaridan bir birodarimizning o'qib o'tgan g'ariblar nomli nashidasini huzuringlarga sunamiz g'ariblar durmon jini bilan hijrat jihad qilgan غيرتلر دور طاغوت ظلمدا اهلي فرزنتي قلقان غيرتلر دور بير قلدا قرال وبقوني دا قران طائفات الميس بولد هاك يلدا ترغن صبات غير بلار غير بلار Yardorlar ziyorat qismida birodarimiz Yusufni qilgan ziyoratning davomini huzuringizga sunamiz. Bishimni ko'tarib qarsam o'rnimdagi uyda ha ekan ikki karavot yonma-yon aram patadamda. Sapladam bilan qarovot yozdilar. Kim meni olib kirishni sapladam bilan karavotni solga tortib, meni olib kirdi. Olib kirgandan keyin chaparlarimni soldi bo'ladim. Jo'bamni jo'bamni oldi. Keyin men bu tarafda sayfulla domlaning puti yana bir qarshi tarafda ikkimizdan besha udil bir birimizga udil mudullamiz Shundan sol taraf qarasam ham sayfulla domlam man qarab man qarab qo'ygan yuzi borda hamda damullam damullam damullam desam rahimalloh gap qilmadi yo'q vaqtlarim men alloh bilan bir og'riq pasaytish uchun olgan bo'lsa uxlab qolgan bo'lsa deb o'yladim yuzlari sopmi sop shuni achiradi bolalar bir zahm beshining oqi bo'lgan shu vaqtda bu vaqtda alloh shahid bo'lib bo'lgan vaqtganda lekin shu vaqt bilmayman shahidlar izlari qismida birodarimiz sobitning shahid akamiz abu bakr o'zbekistonning ish izlari haqida qilgan bayonlarining bir qismini huzuringizga sunamiz lekin ko'nglimiz shu qadar xatirjam. shu birodarlar bilan iymonlish bo'lganimiz shunchalik qiziqarli gaplarni qilmadi hamda shu yerda shu akamizningki alloh taolo bir bagin imtihon va alloh subhana taolo shu imtihondan saqlab qolibdiki shu vaqalikim bir dabbasim shu akamiz dabbada shu ijrat qilishning oldida bu akamizni shu rus tarafning qolganmi tutib oladi ekan tutilib ruslarningki shu odatida odatda bularni turmaga ekan yo'l ma'lum bir yerga qilib qo'yib berar ekan u yerdan chiqolmaydi ekanda u yerdan hech narsa chiqolmaydi ekan kuzatida ha kuzatida ekan ma'lum bir kanitdek yoki yezidek bir yerga uni qo'yib tashlab qo'ydi ekan u ishni birga chiqarmay ekan ha jasos ba shundan keyin qildi bu akimiz shu ashadi shu bir rostnoy oxirida xalqaro va rayon xabarlari اجري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا رايت نصرا فاسجدي لله شكرا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا Aziz va radiyonluğuçi qarindoshlar, diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin. Rasululloh Rasululloh Rasululloh Rasululloh Rasululloh Rabbana Hamza radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lishi makka osmoni zulm sitam qora bulutlari bilan qoplanib ketgan oshu zulmatli kunlarning birida zulmga uchirg'uvchilarning yo'lini yo'ritib bir chaqmoq chaqnadi u bo'lsimi hamza ibn abdul mutallib roziyallohu anhuning musulmon bo'lishi bilan g'ayrib bechoralar qalbida chaqnagan shodlik chaqmoqi edi hamza bisatning oltinchi yilining oxirlarida musulmon bo'ldi uning shu yili zulhajji iyida musulmon bo'lganligi to'g'riroq uning musulmon bo'lish jarayoni mundoq bo'ldi bir kuni abu jahl safa teg'ada rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yenidan o'tib ketib o'tib uni nihoyatda sattillar bilan haqoratladi buningga qarta rasululloh sollallohu alayhi vasallam gap qilmay jim turgan edi u texmu azvaylab qo'liga bir tal toshni ilib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning beshiga eliqi tosh bilan urib uning beshini yerib o'tdi hatto sho'rqirab qaniqib ketdi Ondan u Kabe yenidagi Qurayshlarning majlis so'rniga qaytib, oshular bilan birga o'ltirdi. abdulloh ibn Jadonning bir dediki Safa teg'idiki turalg'usida yo'qirqi ahvollarni boshdan oxir ko'rib turgan edi. Hamza o'qiya yaroqlarini tatur esib ovdin qaytib kelayotganda Eliqi dedik Hamzaga Abu Jahilning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qilgan nohaq yo'lsizliklarini ko'rgan peti aytib berdi. Buni anglab Hamzaning qattiq o'rladi o'rladida Abu Jahlni izlab yurgan peti ketib qoldi. U Quraysh ichida g'ururi eng kuchli azmat edi. U hech birovg'ini to'xtamadi. Qarg'anda u Abu Jahlni uchratsa eli qo'l soladigandek qilatdi. U masjidga kirgan peti Abu Jahlning yeniga kelib to'xtadi va uningga "Ey jigdi qerining bolasi, Tehsan mening qerindishimning o'g'lini tillayotsamsan, holbuki men uning dinida tursam, dedi. Ondan onun kallasiga o'qya bilan urib, onun kallasini yerib etdi. Natijada Bani Mahsum, ya'ni Abu Jahilning qabili kishilari bilan Bani Hashim, ya'ni Hamza roziyallohu anhu ning qabili kishilari qo'zg'ilib ketdi. Bu chaqda Abu Jahil Abu Ammarga chiqilmanglar. Menmi uning qerindishining o'g'lini urgan edim, dedi. Hamzining musulmon bo'lishi dastlabda o'z pushtidan bir kishining xorlanishiga chidamaganligidan bo'lgan edi. Keyin Alloh uning qalbini islom nuri bilan yoritib etdi. Shuning bilan u uzilmas orqonga ching esildida, uning bilan musulmonlar zo'r darajada izzat va kuch-quvvat topdi. Umar ibn Xattobning musulmon bo'lishi Aşu qatmaqat zulm istam tumanları bilan xiralashib ketgan Makka osmonida to'satdan yana bir chaqmoq chaqnadi. Оның нуры аввалқыдан нурана һәм күчлектәк кылатты. О булсымы umar ибн xattobning "Мен musulmon bo'ldim degan so'zining aks sadosidan urilgan chaqmoq nuri edi. U Biksatning 6-yili Zulhijja oyida Hamza radhiyallohu anhudan dan 3 kun keyin musulmon bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning hidoyat tepishiga duo qilgan edi. Imom Tirmizi ibn umar roziyallohu anhudan va tabroniy ibn masud va anaslardan naql qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qilib ey olloh islom dinini umar ibn xattob yoki abu jahil ibn hishamdan iborat ikki kishining sanga yaqinroq biri bilan azizligin degan edi bu ikki kishining ichida umar ibn xattob allohga bakrak yaqin ekan deyilgan Ömer'nin musulmon bo'lish jarayoniga oid hadislarning har qaysi taraflariga chunqur nazar selib ko'rganimizda, uning qalbiga islom nurining daxil bo'lishi tedirci bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Lekin gapning xulosasini bayon qilishdan avval bu zotning ruhiy dunyosida keskin jang qilayotgan murakkab idivi to'qinish va davalıqışlarını so'zlab ötüşkü to'g'ri keladi. Ömer raziyallahu anhu mijazi cho'z, qaram tabiatlikligi bilan hammaga tonishliq dimen kishi edi. o'z vaqtida musulmonlar uning dardini oz tortmagan ahvoldan qaraganda umar roziyallohu anhuning ko'nglida qarmu qarshi his tuyg'ular kaskin tirkishib kelgan u ba'zida ajdodlar uzundan beri amal qilib kelayotgan an'anaviy odatlarni hurmatlab qon tomiriga singib ketgan o'yin tomosha maslikiga berilsa ba'zida musulmonlarning jasur qiyofati va aqida yo'lida har qancha azob uqubatlarni lazzat sanashlaridan ajablanatdi ondan onun ko'nglida u bir aql egisi bo'lish sifati bilan islom dini tashabbus qilgan aqida va tutib mongan yo'l boshqa dinlardagi har qandoq bir aqida va ijtimoiy yo'nalishdan ilg'or ham oqibati xayrli bo'lishi mumkin degan o'y xayollar uning bilan kuch sanashatdi shunga u mushularni o'ylasala bir qismini bo'lib oxirini chiqarolmay g'amga petib cho'ng cho'nkishiktinib jimib qoladi Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishi to'g'risidagi hadislarning xulosasi shuki, u bir kuni uyga qaytmay, sirtda qunib qilishga to'g'ri kelib, haramga keldi va Ka'baning yupqi ichiga kirib, xiyol surib o'ltirdi. payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uningga xili yaqin joyda o'ri turib namoz o'qiyotdi namozda sura haqqoni tilovat qilgan edi shuning bilan umar qur'onni tinglab uning go'zal fasohatidan zo'q ilishga boshladi u mundoq degan azbiroyi xudo man ko'nglimda bu cho'qim qurayishlar aytganidek shoirda aytdim u o'qib kelib qiroatining davomida bu qur'on albatta hurmatlik payg'ambarning allohning dargohidan yetkazgan so'zidir u shoirning so'zi emasdir sizlar nihoyatda oz kishinasizlar Qur'oni Karim Sura Haqqo 40-41 oyat degan oyatni tilovat qildi. Men ko'nglimda undoq bo'lsa, cho'qim kohin, ya'ni chiroqchi dedim. U u kohinning so'zi emas. Sizlar nihoyat oz nasihat olasizlar. u olamlarning parvardigori tomonidan nozil qilingandir Qur'oni Karim Sura Haqqo 42-43 oyatlar degan oyatni suraning oxirigacha o'qidi. Shuning bilan mening qalbimga islom nuri tajalli qilib kirdi. Mana bu islom nurining Umarning qalbiga tunji qitim biq urib kirishi edi. lekin uningdagi jahiliyat iqimiga bo'lgan moyillik, kona an'anaga bo'lgan aqida va ajdodlarining yo'liga vorislik qilish idisining qora ko'langillari uning qalbida o'rtayotgan haqqoniyat yolqinini yopib olganlikdan u bu qora ko'langa orqasiga yo'gilib qolgan pok his tuyg'ularga parvo qilmasdan islomga qarshi harakatini davomlashtirib davomlashtiravergan edi Ömer, tabiatining şitikliyi və Rasulullah sallallahu alayhi və sallamga bolğan öçmənlikinin qattiq güclükligidən bir kuni qilichini qinidan soğurub Rasulullah sallallahu alayhi və sallamni o'ldirib etishni ko'ngliga bukib, uydan chiqdi. Yo'lda uningga Nuayyim ibn Abdullah Naham, Bani Adi jamoatidan yoki bani zuhradinmi yoki bani maqsumdinmi bir kishi rivoyat qilg'uchi jazmlashtirolmaydi yo'liqib qayerga mingyapsan umar deb so'rab qoldi umar muhammadni o'ltirib yutay deb mandim dedi u kishi muhammadni o'ldirib qo'ysang bani hashim jamoati bilan bani zuhra jamoati seni senimi omon qo'ymasmikin dedi umar sanmi o'z diningni tashlab murtad bo'lgan o'xshamabsan ajab muhammadni yirqini yiqilib qolding'u dedi noayim undoq bo'lsa men seni buningdanmi ajablanarlik bir ishga boshlab bormaymi sening hamshirang va kuyovling ikkilisi yangi dinni qabul qilib sening diningni tashlab etishdi dedi buni anglab umar ushqandek ularning uyiga bordi bu chaqda ularning uyida Xabbob ibn arad qo'lida so'ri tahobitilgan qog'ozni tutib qolda ularga qur'on tilovat qilib berib o'ltiradi u xelidin beri mushu uyga kelib ularga qur'on o'gitib qo'yib ketatdi habbob umarning oyoq tevishini anglabla uyning bir bulung'iga mukinib oldi fatima ya'ni umarning hamshirasi ilqi so'ri tahobitilgan varaqni palasning ostiga tiqibatdi umar uyga yıqınlap kelganda o yerda Habbab'nın qiroat kılıvatkan ovozini anlığan edi shunga u uyga kiribla ''Men boyam yenanlardan anlığınım, kimning ovozi o?'' deb so'roq qilishga boshladi رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول aziz qarindoshlar diqqatinglar birodarimiz nurahmatning da'vatida bo'lsin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz qarindoshlar man bu da'vatimni jihod safida mo'rini mo'riga tirab jihatning mushaqqatlariga sabr qilib alloh yo'lida allohning kalimasini oliy qilish uchun borliqini atayotgan mujohid qarindoshlarimga hadiya qilaman allohning bandiga qilgan eng chong ne'mati allohning shu bandini o'zi rozi bo'ladigan o'zi yaxshi ko'radigan amallarning eng avziliga eng yaxshiga erishtirganligidir biz bu o'tirishimizda inshaalloh jihad ne'matdir degan temada so'zlaymiz ba'zi kishilar jihad qandoqmi ne'mat bo'ladi bu jihatda qonlar oqsa a'zolar kesilsa ayollar tun qiladigan kichik bolalar yetim qoladigan tursa deb bu jihad ne'matdir degan so'zimizni yod sanab qilishi mumkin biz bu jihatda diniy va dunyoviy ko'p ne'matlar bor deb aytamiz imom ibn taymiy rahimaulloh alloh yo'lida jihod qilish dunyo va oxiratlik yaxshilikni olib keladi alloh yo'lidagi jihodni tark etish dunyo va oxiratlik ziyonni halokatchilikni keltiradi deb bayon qilgan alloh subhanahu va taolo jihodning ne'matligini bayon qilib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ey muhammad sallallohu alayhi vasallam aytingki sizlar faqat bizning g'alba qilishimizni yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar deb shunday aytgan biz inshaalloh alloh yo'lidagi jihatning qiyomat kunidagi bo'ladigan ne'matlaridan so'zlaymiz va alloh azza jallaning bizlarga bu ne'matni berganligiga cheksiz hamd sanolar aytamiz chunki bu ne'matga men solih man mo'min man olim man doktor mandachi deb yurgan ko'p ko'p kishilar erisholmagan mana bu hijrat jihod ribat ne'matlaridan ko'p ko'p kishilar mahrum qolmoqda ulug' mehribon allohimizga cheksiz hamd sanolar bo'lsinki u alloh subhanahu va taolo bizlarni bu ne'matga muyassar qilibdi ey aziz qarindoshlarim rabbimizdan bergan bu ne'matlarga haqiqiy shukr qilg'ishlardan bo'laylik ulug' rabbimiz yana ko'p ziyoda qilib berguchidir Rabbimiz agar shukr qilsanglar, yana ko'p ziyoda qilib beraman deb va'da berdi. Kishilar Allohning dunyo ne'matlarini berganligiga ko'p hamdlarni aytadi va u ne'matlar bilan xushallanadi, xushbisharat hosil qilishadi. Lekin kishilar Allohning dini, ya'ni oxiratlik bergan ne'matlarini his qilmaydi va uning bilan xushallanmaydi, xushbisharat hosil qilmaydi. Asli diniy ne'matlar hammadan afzal hamma ne'matlardan yaxshi va hamma ne'matlardan mukammal va birinchi qatorda turadigan ne'matlardan edi shuning uchun biz jihatning oxiratgi ne'matlaridan tuvandagi bosqichlar bilan so'zlaymiz jihat ne'matdir chunki jihat vaqtni va tirishanlikni zaya qilib etmaydi man bu to'g'risida uch hadisni keltiraman rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allah yolunda cihat qilganga nima barobar keladi deb so'raldi. Sen bu savolni chonqurlab o'ylab ko'r ey Ya Rasululloh, jihaddan nima afzal demadi? Balki nima barobar keladi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar buningga amal qilishga qodir bo'lmaysizlar dedi. Ular ikki yoki uch qitim qaytlab so'raganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qitimda qodir bo'lolmaysizlar toqat keltirolmaysizlar deb javob berdi ey aziz qarindoshlar bilamsizlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda kimlarga taqat keltirmaslar deyotidi buni maisat fitna fasod ixtiloflar ko'p zamonda yashgan kishilargami yoki yer yuzidan payg'ambarlardan qolsa ang ulug' bo'lgan alloh ularni poklagan ulardan rozi bo'lgan ulug' kitobida maqtab tilga olgan zamonning ang afzali sop davrlarida yashagan oliy himmatlik yuqori diyonatlik sahobalargami balki ana shundoq sifatdagi sahobalarga sizlar ulug' Alloh yo'lida jihad qilishga barobar bo'ladigan amalga taqat keltirolmaysizlar dedi undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lidagi mujohidning misoli kunduzi uzildirmay ro'za tutgan, kechasi uxlamay qiyomda turgan, hamisha Allohning oyatlarini o'qigan, alloh yo'lida jihodga chiqib ketgan shu mujohid qaytib kelgan qadar ro'za tutishdan namoz o'qishdan qilcha so'sishib qolmagan kishiga o'xshaydi dedi Sahih muslimga kelgan bir rivoyatda bir odam ya rasululloh meni jihodga tang bir amalga boshlab qo'ysang deganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam men jihodga tang keladigan jihodga barobar kiradigan biror amal topolmayman dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam men jihodni tantiradigan bir amal topolmayman deb javob bersa ba'zi kishilar mening vatanga qilgan xizmatim yoki chet ellarda yevropalarda kufri davlatlarda qilgan xizmatim jihodga chiqqanlarni bilimi ortiq deb shaytonni xiyollarni qilyotdi bu kishilar bu hadisni yaxshilab o'ylab ko'rsin o'lchamni o'zi xohlagancha qilib olmasin rasululloh sollallohu alayhi vasallam topolmayman deb bo'lib Ondan keyin mujohid uydan chiqqanda sen masjidga kirib kunduzi uzildimay o'zi tutishga, kechasi uxlamay qiyam qilishga qodir bo'lalamsan deb javob berganda savol so'ragan kishi bunday qilishga kimni qodir bo'lalaydi dedi. Sahoba kimni qodir bo'lalaydi dedi. Lekin fitna zamonida, kufr diyorida yashagan kishilar biz ularni afzal deydi. Alloh bundoq mag'rurlanishdan panoh bersin. demak jihad vaqtni ana shundoq ro'za va qiyomda turgandek o'tkazishga sabab bo'ladi sahobalardan biri kishilardan ayrilib turishni o'yladi va men avval rasululloh sollallohu alayhi vasallamga maslahat silab ondan biror ish qilay dedi u kishilarni har xil gap so'zlar bilan olloh yo'lida jihod qilishdan qoldirib qo'ygan bechoralar sizlar insonlarning eng ishonchlik maslahatchisi bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bergan maslahatiga quloq solinglar unda qilma deyotdi rasululloh la tafal unda qilma kishilardan ayrilib yashama sizlarning biringlarning olloh yo'lida turishi uyida yetmish yil namoz o'qigandan afzal dedi ey aziz qarindoshlar allohning mag'firat qilishini va jannatiga kirgizishni yaxshi ko'rmamsizlar sen bir, bir soat bir kun emas bir soat minib yahud nasoralarning yoki murtadlarning istiqomiga bir o'q etib kelsang san allohning tarozisida uyda yetmish yil namoz o'qigan kishidan afzalsan inshaalloh buxoriy va muslimda salmon roziyallohu anhudan rivoyat qilinib mundoq degan sallallohu alayhi vasallam alloh yo'lida bir kecha kunduz postda turish bir oylik ro'zadan bir oylik qiyomdan yaxshi ey birodarim bu hadisga diqqat qil rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir oylik ro'ziga bir oylik qiyomga tang demadi balki yaxshi dedi tasavvur qil agar bir odam jihad ziminida allohning yo'lida bir oy fosi turgan bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam degani bo'yicha u kishi olloh dargohida allohning fazli marhamati bilan ikki yarim yillik ro'zador va qiyomdor qilg'uchining ajrini oladi agar u kishi jihad ziminida rivat o'rnida bir yil tursichu bu kishi qiyomat kunida Allohning oldiga inshaalloh 30 yillik ro'za ham qiyom bilan keladi ey aziz birodarim o'ylab boq 30 yil uzildirmay ro'za tutishga bo'shab qolmay qiyom qilishga kim qodir bo'laoladi masalan qodir bo'ldi ham deyli lekin g'aflatda turgan kishi ham undan afzaldir chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan afzal deb ko'rsatdi shuning uchun sahoba ikrom roziyallohu anhular jihodga bakmi hiris bo'lgan jihod sahoblarning qalbida buyuk oliy o'rin olgan lekin bugungi davrimizda dal aksicha dunyo maishat rohatparastlik kishilarning qalbiga o'rin olgan alloh rahim qilgan kishilar undoq emas ulug' sahoba abdulloh ibn umar roziyallohu anhu alloh yo'lida dushmanga bafay o'q ok atmay qilichlari bilan ularga qarshi jang qilmay ularga yuz yuz turg'unim uyimda gunoh qilmay oltmish yil ibodat qilgandan afzal degan usmon ibn affan roziyallohu anhu madinada xutba o'qib ey insonlar sizlar hammanglar jihaddagi nasibanglarni ilinglar deb nido qilgan qani bizlardagi jihaddagi nasibanglarni ilinglar deb nido qilguvchilar ey ummat sahobalar mangan yo'lga manmaguncha bizlarga nijotlik yo'q ey allohim uzun yordam qil amin sahih muslimda abu said al hudri roziyallohu anhudan rivoyat qilinib rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan kimki allohning rab ekanligiga islomning haqiqiy din ekanligiga muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga rozi bo'lsa jannat bu kishiga vojib bo'ladi dedi ondan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir ish bor shu ish sababli olloh bandaning darajasini jannatga ko'taradi har bir darajaning o'ttirisida osmon ziminchilik farq bor deb bayon qildi sahobalar rasululloh nima u qandoq ish u deb so'raganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam alloh yo'lida jihod qilish alloh yo'lida jihod qilish deb takror takror aytdi imom ibn taymiy rahimaulloh bu hadisni sharhlab jihodga chiqmagan kishi ko'p yaxshilikdan mahrum qolgan bo'ladi biz ilm talab qilmagan kichida kami turmagan qur'on tilovat qilmagan kishilarni ko'p yaxshilikdan mahrum qoldi deymiz lekin jihatdan ayrilib qolgan kishini undoq demaymiz albatta u kishi haqiqiy ko'p yaxshilikdan mahrum qolg'uchlarning qatoridan rostchil deb baho berilgan ham rost so'zlig'ichi sallallohu alayhi vasallam ya'ni sodiqul masduq sallallohu alayhi vasallam alloh jihod qilgan kishilar uchun jannatda yuz darajadan tayyorladi har bir darajaning o'ttirisida osmon ziminchilik farq bor deb aytdi yana bir hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihad maydonida o'ltirilgan kishining uch turli ekanligini bayon qilib bir odam o'zining jinini va milini ilib chiqib dushmanga uchrashib urush qildi va o'ltirildi ana shu butun gunohlardan poklangan shahiddir u shahid allohning arshisining ostidagi allohning jannatida yana Firdosul a'loda bo'ladi. Payg'ambarlar ulardan payg'ambarlik darasi tufayli oliy bo'ladi dedi. Demak, bu hadis u kishining jannatning eng olisi bo'lgan jannatul Firdos ekanligini bildiradi. Ey qarindoshim, sen jihadga chiqmay 80 yil yoki 90 yil umr ko'raysan. O'ylab boqqin, sen bu umringni shu Firdosul aqlag'a loyiq o'tkazadingmi? Haqiqatan Firdosul aqlag'a kirgan bormi? undaqda nimaga ikkilinib tursan rasululloh sallallohu alayhi vasallam firdosil aloga osonla yetib boradigan amalni ko'rsatib qo'ydi uningga otlan mana bular jihatning ne'matlaridir jihat ne'matdir chunki bu jihat shahidlikning yo'lidir o'ylab boqqin shahidning barliq gunohlari mag'firat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahidning qarzidan boshqa barliq gunohlar mag'firat qilinadi dedi sen şehittin başqa birər kişinin vəfat bolğan vaxtında həmmə günahları məğfir qılınğanlığına birər dəlil gördünmü? Məylə o kişi alim bolsun, muhaddis bolsun, salih bolsun, dəvətçi bolsun, köp ibadet qılığan abid bolsun, günahları məğfir qılındı deyə dəlil gördünmü? Şəhid üçün yenə bir nemət var. İbn Taymiyyə rahimehullah mündəq degan: "Ölümün ən asını şəhidin ölümü. Ölümün ən əvzili şəhidin ölümü." rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahid o'limning ta'mini shuni chaqqonchilikda deydi dedi o'limning ta'mi o'limning og'riqi dahshatdir ham ko'p qo'rqinchliqdir shahid bo'lgan birodarlar hayot birodarlarning tushiga kirgan hayot birodarlar so'ragan sening jasadlaringning hammasi parchalanib ketgan ba'zilari kuyib ketgan sen shu vaqtda og'riq his qildingmi shahid birodarlar yo'q biz hech narsani sezmadik biz birdan birdamla o'zimizni jannatlarda ko'rdik deb javob bergan mana bu jon chiqqanda ilmning og'riqini sezmaslik allohning jihod ahliga ya'ni shahidlarga qilgan katta ne'matlaridandir dunyodan hech bir gunohsiz azobsiz hisobsiz holatda allohning oldiga berishing sana kifoya qilmamdi jihod ne'matdir chunki alloh subhanahu va taolo shahidlarni bakmi ko'p hurmatlagan qam uni ezishdan ojiz qiladi til sifatlashdan ojiz qiladi aql tasavvur qilishdan ojiz qiladi sahih hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan jannatga kirgan kishi dunyo toshqishilik yaxshilikni ko'rsimi dunyoga qaytishni orzu qilmaydi lekin olloh yo'lidagi shahid olloh bergan fazli marhamat va ato ehsonlarni ko'rib dunyoga qaytib Yani bir şehit, yani şehit buluşunu bir katım, iki katım emez. Belki on neç katım arzu kılıdı. Ahirada bütün dünya Müslümanlarına, hususen Türkistan Müslümanlarına şunu deymen ki, eğer Allah'a bolgan imanınlarda ve kıyametki bolgan imanınlarda hakiki rasul bolsanlar ve Allah dergahida hakikin yet tapkışlardan buluşunu halasanlar, kilinlar, kulunluğa kural erinlar, cihad ibadetini kılınlar.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 qolg'on g'iriblar dur bir qo'lda qurol وابقوني لا قرآن طائفات من سبول الحق يلدات الغنصبات غير بلار غير بلار غير بلار غير بلار رسول صلى الله عليه وسلم بزنو مرادستا جلت كت برنج ولد كرد غلانا بيان قلغا مقتا مهاجر لا دي برادرنا ve hajatuhum fi kulubihim. Buna vafatlıkta da hajatları kalıptırdı katpalada. bana hajatları ada olmaydı birader. Mana musul cennetki bir da kalmadı. Kuş bişaret ilan Her bir baskan kadimimizden, satkan egeçiligimizden, yetken musibetlerden, korkuncunun biraderler. Zırıklıkların bütün ecrini Allah'ın kitimiz biraderler. Her birisi Allah'ın ecrini kitabı Her birisi Allah'ın ecrini kitabı biraderler. bizden kaçlaşımız Allah için. Garip bulup yürüyüşümüz Allah için. Allah subhanahu wa ta'ala her bir kırımdaşını üzünün dilinin gümini yediğen, ümmetten gümini yediğen kişiler kılıp kalmak bırakın. Bu Allah'ın nimeti bırakın. Bu nimetke Allah'a şükür etçi gerek bırakın. Gırıflar, gırıflar, gırıflar, gırıflar, doğru hak sözleş bilen, Zindanlarda yatqan Veriblərdur unutuğan Sünnətlərini qoğdavatqan Veriblərdur dini üçün Kafığa cihat açqan Bu yolda o biridu can Lakin o daim hayat G'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar durdin sabablik yurt makonidan ayrilgan g'ayriflardir haq yo'lda ko'p aziyatlarni tortqon gar so'raysang yo'ling nimadur shunchalik muhim bo'lgan aytar biz olloh qo'shuni yo'limiz yo'ldur jihod g'eriblar g'eriblar g'iriblar g'iriblar g'iriblar g'iriblar g'iriblar aziz qarindoshlar diqqatinglar yordorlar ziyoratida bo'lsin shu ko'targancha ish qilib egizgilam o'rlayotidi taqchiktiparda jugrayotir nomida ajoyib hozir o'ylaysiz shu vaqtda lekin shu zahmi oltinda u humo birodarni deb yana qolgan shuncha keyin yugurib bir uyni qishiga olib keldi karvat bor ekan karvat yotqizdi beshimdan qanchiq borda qanjiq chiqadimi shunday sar sar dedim boshini sar dedi sar sar desam alloh rozi bo'lsin endi shu yerda aslida to'liq desam beshimni temib qo'y degan sar bundan deb deydi endi u yerda men faqat sarlam deymanda endi sarni bilaman valla tushundida ki tushunish da siz yapkan çağda. Ama amalda sizin bir gapingizni tushunay mat qilishni emas sizning gapingizni tushunib sizning xizmatingizda bo'lib olishni istaydida bola bola quloqidan bishimga kelib bir yog'i bilan chin bak mashalloh ching tinib qo'ydi ching tindi keyin qurolimni oldiga qo'yishdi karvatidan tutup bütün ko'targan peti doktor bir oppoq tom ekan doktorxonasi ekan shu yana tog'liq bor vatanimda eski chat yezlarni do'xtirxonalarda ko'rsatam desak bo'ladiki o'sha oppoq tomni qo'rinishga olib kirdi da beshimni ko'tarib qarasam o'rnimni uyda tav ekan ikki karavot yonma yon aram patadamda hmm. sapla damalam karavot yotirdi <laughs> keyin meni olib kirish uchun sapla damalam karavotini solga tortib meni olib kirdida olib kirgandan keyin chaponlarimni soldi bolalar jo'bamni jo'bamni oldi keyin meni bu tarafda sayfulla yana bir qarshi tarafda ikkimizdan beshi udil bir birimizga udil mudillamdi shunda sol taraf qarasam ham sayfulla adamlar man qarab man qarab turgan yuzi borda hamda damullam damullam damullam desam alloh gap qilmadi endi yangi vaqtlarim man o'ylam alloh alam bir og'riq pasaydi shu kuni olgan bo'lsa uxlab qolgan bo'lsa deb o'yladim yuzlari sapmi saqt shuni chiroyli alloh alam biz yaqin beshining oqi bo'lgan shu shu vaqtda u vaqtda alloh alam shahid bo'lib qolgan vaqt ekan lekin shu vaqtda bilmayman shahid bo'ldi keyin shu o'shandagi narsani sag'iz ham mana shu kimyoterapiyat bilan ish qilib kelgan og'riq pasaytirish bo'lib kelgan hozir o'ylsam sanjib bilan uvda keyin karavot olib chiqdi meni yana olib ketdi bilan shu yerda qoldi keyin karavot bilan ko'tarib bir oq ah, pikap pikapni tashlab olib keldi qarasam u yerda karavot turdi bundoq qarasam qorong'u hamda yaqin kelgan farq etalarim tayir kamrayman ekan tayirka tayirka desam gap qilmaydi tayirka tayirka desam yana gap qilmaydida subhanalloh bu shu deb mashina o'rniqini yotqizib chiqargan bizni mashinaga hmm. ichiga kirib yotqizdi meni olib kirdi olib kirgandan keyin buni ovozi chiqyotdida tayyorka oyotim man aytdi nim bo'ldi naran zaxm bo'lsam putam dedi uzukmi saqmi desam yo ba dedi nim zaxm bo'ldi desam bilmayman oq bir narsa tan dedi bak zaif gap qilyotganligimda beshimni ko'tarib qarasam oppoq bir narsani ko'rdim dagadak narsani alloh alam tayyorkam qansirab ketaverishadi keyin bu dedi man dasturxon bosib berdashib beraverma shunday dedim zaif ovozda aka inshaalloh oz sabr qil undamda da'vatiman keyin u ahbika bilan ozroq mang'andan keyin bir kelgan chog'da yana mashina almashdik u mashina meyalda do'ksonda emas vatanda dizsu deb qo'yamki ularni odatda qo'sh kepinkilik bo'ldi taq kepinkilik bo'ldi keyin ko'z buva mashinalar shunda mashina chiqar endi taq kepinkilik chiqirib endi yotgan ko'p bilan ko'z bo'yatgan ko'p yotgan ko'p bilan saqin ekan bu yerga yetdik biroz mang'andan keyin o'sha yer bir alloh rozi bo'lsin bir o'zbek bir qozoq birodar ekan islom hmm. jihat ishtihani birodarlar qozoq birodarni qo'lini chang tutib oldi manda vatan kichkina birga o'ylachaman qozoq birodarmadi hmm. shunga bir ya tilini bakrak qilib qo'lini chang tutib oldimda birodar siz mishat qishimda o'tirgansiz deb mana shuni tizib o'tadi alloh rozi bo'lsin beshimda o'tadi keyin yerimizda tayrkam raymonlar tuyuqsizdan shapman taraf o'rildi chin quchoqlab oldi yana qaytiru yana o'rildi yana bir minutdan ichida bo'layotgan ishlarda bu o'rildi yana chin quchoqlab oldi yana yana yana tuzga turib yana shunaqa qilib uch to'rt qatim takrorladilar shu vaqtdagi hissiyotimda manni endi jinim <laughs> ah, biroz malomat bo'lgandek bo'ldi menga lekin shu vaqtdagi hissiyotimda bunday qildiganda bu tayyor ekan dedim shu vaqt shayd bo'lgan vaqt ekan maqsad keyin doktorxonaga borgan chog'da oyning nurimi bir narsa nuridan ozroq ko'zning oqi olayganligini kalpidan ozroq ko'k bo'lganligini ko'rganda qilgan shu chog'da lekin yana shayd bo'lganini bilmaymanda doktorxonaga borgandan keyin tayyorkam eg'irroq bilmanda tayyorkam tushiringlar mendan burun desam yo birodar oldin burun shahid bo'ldi shahid bo'ldi birodar shunday dedi yo'lda Hmm. ayron qoldi tunja uni qishimda turib shayt bo'lgan odam shu meni olib tushdi alloh uni shu ketsa biz deb soat ikkilardan kelib uchlardan kelib kelgan qarat ib yotqizdi keyin tog'ataga yaqin bomdoddan burunroq bolalar abdumalik aytgan doktorxonaga u qishimda kirib o'tyapti u unindan ham eg'ir yuzlari kuyib ketgan qo'saqlarga hali cho'ng cho'ng to'rt parchalar kirgan alloh rozi bo'lsin shu yerda ansarlar tong otqich qon berib chiqdi bo'lgan hmm. bir ansar kirdi qon berdi chiqib ketdi chiqib eng kam bo'lsa hmm. to'rt yo besh ansar to'rt yo besh xalt qon berib bo'ldi hmm. eng kam bo'lsa meni esimda qilish alloh rozi bo'lsin shuni abdumalikom baymalloh taqriban shu zaxmiy bo'lgandan keyin ishki kecha ishki kunduz yashki kecha bir kunduz yashab o'zi qaror qilgan birodarlar degan ekan birodarlar inshaalloh degan ekan alloh taolodan surishmayman robbim bilan alloh taolo olib ketaman meni degan ekan ishi ketsin shayton olib ketadi alloh qabul qilsin alhamdulillah keyin doktorxonada aytsa aytgan birodarlar keldi qo'mondonlar keldi yo'qlab aytsa putamni tongda doktor putamni tondi bir qarasam beshim borida endi bu beshim ko'mi deb alloh alam choshim uzun bo'lganligi bu bu qilib zahim bo'lgan yerga bu qulam tiqsam barmog'im kirib ketib bordi yana tiqsam yana kirib yana kirib qo'rqib ketdimda endi bu jugicha opiramadim qo'limni qo'rqib men ham tutilaman keyin doktor doktor deb qasam doktor keldi kelib sar sar deb chashlarimni kesib qarab tinib qo'ydi lekin bu birodarlar ko'tarib olib bor bir operatsiyaxonaga olib turibdi ekan yani yerda kirdim yotdim bir doktorni ukologini bilmadim o'shani javob qarsam asarlar turdi karatimdan bu asar tanish asarda shu tanishtashi qon tishimni tutib oldim ketma men hargiz bir xil shunday turyapmanda ketma ketma desam bo'lib turdi qo'lim tutib oldim keyin bilamki qo'mondan keldi qo'mondonni qo'lini tutib oldim alloh alam shunaqa qilib meni olib ketmoqchi bo'lgan ekan o'zimiz turg'araygacha hmm. dedi lekin to'liq yeshlab bo'lolmagan ekanman shu vaqtda namoz o'qila namoz peshin bilan asrni o'qimnama ma'qul deb iliqqa namozni vallohu alam sakkiz o'n qatim o'qigan bo'lishi mumkin uxlab qolamanda shunda kuchab shunda tirishib o'qib o'sha tashahhud kelgan chog'da uxlab qolaman yana tayammum qilmay yana o'qiyman karavot o'tira turib o'qiyman lekin ajoyib bir namoz bo'lyapti subhanalloh eng kam bo'lsa sakkiz o'n qadam o'qidim shu namozni uch rakatni peshin uch rakatni namoz degan to'rt rakat namozga endi subhanalloh bak qiyinlik alloh taolo qabul qilsin inshaalloh keyin mashinada chiqdim asarni mashinasi birodarni asar birodarni uyiga olib keldim chong mehmonxonaga burun bizni burun bizni birodarni tug'gan ekan u aylik birodarlar asarlar kirdi deb yig'lab qoldi ushlab tushak u bu narsani yig'lab kelib kirdi o'zimizni bir bir birodar qarash qo'yilgan ekan man alloh rozi bo'lsin hech qilib ishqilib qilamagan fitratdab chiqdi fitratlab kirdi alloh taolo qabul qilsin birodarimizni ajoyib yaxshi qirdi alloh rozi bo'lsin yaqinda oylik birodarlar ular shu tovoqni olib chiqdi o'zimizni tovoqlarni alloh rozi bo'lsin alhamdulillah chiqib chiqadi nima qilsam shunday ajrab yaxshi qildi lekin shu vaqtda jas bombardimonni havo bismi nihoyatda qattiq bo'ladi ekan bu qarabdim masalan qo'llarim kirgan temir parchalar kirgan yala ilayotgan ekan bir u qadar og'rimidi yo mana shu beshimga urilgan temir parchasini zarbasimi bilmayman o'n kungacha beshim degan qattiq og'ridi bak sat og'ridi ketsa uyqu yo'q voy deb ingrayman allohu alam o'n kungacha qattiq azobladim o'n o'n besh kun o'tgandan keyin o'n beshinchi kun putamni barmoq narsa ko'may qolgan bir zahim bor ekan o'n beshinchi kun uni ko'rib do'ra boshlagan chati birodar u deydida ham qarab chechib nima nima nima desa man menimdek jiddiylashyapmiz shunda hech nima hech nima yo'q birodar undaq deb qildi yo nima bo'ldi zodi ko'zdirmasa deb qarab yiqindim bu borib qarasam tinchliqdan nahon yerimda bir teshik turdida cho'nqur to'shak endi doktor keldi qaytisini qilyotib tmparsi g'irib g'irib turib ovozini sezyaptimanda shuni aziz radio anglag'uchi qarindoshlar Diqqətinizlər şəhidlər izlərində olsun. Assalamu alaykum brother. Va alaykum assalam va rahmatullohi va barakat. Brother, Alloh subhanahu taala bu hijratni muyassar etibdi sizga. Hozir jihad maydonlarida yuribsiz. Nurg'ullig'an jangliga borib qatnashdingiz hamda. Shu jarayonda hamda o'sha hijrat diyoriga kelgandan keyin o'zingizga ta'sir qilgan bir vaqalikni so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Jazakumulloh xayr. Alhamdulillah vahda vassalatu vassalamu ala nabiyya ba'd alloh subhanava taoloni fazli bilan hijrat diyori keldik albatta alloh subhanava taolo xuddi o'zi kitobida va'da qilgandek hijrat qilgandan keyin haqiqatan bu yer yuzida keng bir kengchilikni va alloh subhanava taolo bizga bergan bir izzatni topdik bu yerda hijrat diyorida man bir ko'p ishlar ta'sir qildi albatta o'sha yerda shariatning birodarlarni orasida tatbiq bo'lgani ba'zi bir shar'iy hududlarning yurgizilganligi farzandlarimizniki o'zimizning madraslarda haqiqiy bir islomiy manhajlar tarbiyalanayotganligi qur'on yodlayotganligi farzandlarimizni va shundoqla birodarlar o'tirsidagi qarindoshlik muhabbati va alloh subhanava taolo yo'lidagi jihod va shahid birodarlar deymiz shularning hammasi intan bir cho'ng ta'sir ko'rsatdi hijrat diyoriga hijrat qilib chiqqandan keyin hayotim haqiqatan bir ma'no topdim hmm. alhamdulillah hamda mana bu hijrat diyorida hamma birodarlarga ham shunday bo'lish kerak deb o'ylayman allohu alam eng cho'ng ta'sir qilgan narsa shahid birodarlarni bo'ldi hmm. ko'p shahid birodarlarni ko'rdik hmm. ba'zi birodarlarni badallari chechilib ketgan ba'zi put qo'llari uzilib ketgan ana shunday holatni ko'rdik shu jamoatimizni bir alloh rozi bo'lsin o'zbek akamiz bordi birodarlar bilan tanishdik jamoatimizniki shu tashviqot markazi chiqargan filmlarni akamizniki shu abo bakri deb nomi bilan chiqarildi akamizni ismi shu hijrat diyoridagi ismi shu ishi cho'ng akamiz edi alloh razı olsun. bo'lsin shu akamiz bilan biz shu bu oldingi saflarda birga riba tuturgan edik riba tutgan edik asli biz asosiy bir markazimiz borda bir cho'ngroq bir markaz u yerda shu birodarlar biz sal yiroqtiroq dedik shu bizga keraklik bo'lgan un yog' qatorliq bir narsani shu markazga olib qo'yadi biz odatda o'zimiz ot eshaklar bilan tushib endi shu bir narsani ha ashad bilan ketadi ha endi hmm. alhamdulillah garchi bir qiyinchilikda bo'lsinmi lekin alloh subhanava taoloni yo'lini minayotgan bo'lganligi uchun bir lazzat lazzatlik alhamdulillah shu kuni shu biz tushdik bir necha birodarlar bilan shu akimizim bor ekan bu akimizni ko'rib ko'p xursand bo'ldik chunki bu akimizni mashaalloh bir qiziqchi shakimiz edi bu qayerda bir shu akimiz bo'lsa shu sorinda shu markazda bir kulki uzilmaydi subhanalloh e, ajib bir hislati borki bu akimizni azaldan bir birar birodarni tushirib olmaydi masxir qilib yo biror bir yolg'on gap qilmas edi lekin subhanalloh shu qadar xushchaqchaq ediki har bir chaqchaq rost edi bizni telak turib yumilab ketadi qiyalardi subhanalloh alloh rozi bo'lsin <clears throat> shu akamiz shu yerda bor ekan mhm. kurashdik birodarlar bilan shunda bir jam bo'lg'inimizga xushib ketdik endi o'zingizni bilasiz bu odamni birodarlar bilan goh birodarlar bilan bir ayrilib kelsak yarim yil bir yil kutida chunki alloh subhana taoloni shu jihat ibodati shu ekan hammamizning har xil vazifalar va hashdan tarqab ketadigan gap shu fursat g'animat deb ko'rishdik xo'sh bo'lashdik bu akamiz bilan o'tirib qildik asli bu akamizni shu jamoat boshqa bir askariy darslikka ajratgan ekan mm-hmm. shu boshqa bir taraflarda alloh taolo o'zi kifoya qilsin bu badbaxt jasos aylanib ketgandan mm-hmm. keyin bu akamiz shu shu sababdan bularniki askariy ta'limi sal bir mazgil qap qap turib shu markazga kelgan ekan bu keyingi bokimiz dedi bizga ya'ni qonnas yetishga bak amroq edi bokimiz qannas qur'onni margan qur'onni bak yaxshi ko'rar edi hatto o'ziniki jamoatdan maxsus ajratib olgan bir qannas qur'oni bor edi bokimizniki hmm. shundoq ishning cho'ng'iliga qaramay hamda tog' yo'lni bilimiz o'zimiz shunchaki mushkul ham hmm. egiz davollardashmijan tushimiz chiqimiz shunda necha soatlab yo'l yurgan gap badbaxtlar murchisidan qo'rqqanlikdan alhamdulillah bergan izzat chiqmaydi asosiyatdan izlab izlab ishkirlab kirib ketamiz shu bir yerlardan chiqib qoladi alloh necha soat kutish necha katta kunlab kutish kerak ularni chiqish uchun keyin bu akamiz dedi bizga sen sizlar turayotgan tarafda shu dushmanlar ko'proq chiqadi ekan qanday qilmoqchi edim man sizlar bilan kessam dedi bizmi xo'sh bo'ldik chunki bu akamiz biz shu pariyaga borsa birodarlarni ham bak amroq edi balkimizga bir ko'rishib suhbatlashib o'tirsak mashalloh bir paranglarni anglasak degan o'zimizning orzusi bor edi qo'shildik ertasi biz ishga ketdik markaz tarafga ya'ni mhm. bizniki shu oldingi safdagi bir markazimizga boshqa bir markazimizga ketdik shu yerga ketdik yo'l bo'yi pat pat qaratdim shu akamizga alloh rozi bo'lsin shunchalik qiynaladi hamda yoshi cho'ng edi yo'lbak egiz tik cho'qqila uning ustiga u mazgil qish mazgili edi mhmm. ham shu cho'qqi taraflarda asosatan qorla qilin edida qilin qorvati bu akamiz nima qildi shundan keyin man qandisini ilib oldim akamizniki ko'tardim lekin ko'nglimda shunchalik bir qoyil bo'ldim endi shu akamizga shunchalik ish cho'ng turib alloh taolo rozi bo'lsin shunchalar dushman bor ekan alloh subhanaa taoloni dushmanlari bor ekan shu yerda izlab ketib izlab ketib qolganligi bu alloh subhanava taolo bergan iymonning bir namoyandisi lazzatida albatta hmm. shundan keyin bu akimiz bilan bir markazga keldik kelgandan keyin hamda markazimizda hamda turmush oddiy shu goyida qish mezgillari hamda faqat piyoz yangi bir narsa qoladi goyida alloh taoloning fazli bilan shunaqa mo'lchiliklar bo'lib ketadi ham hmm. qo'ylarni suyib kalalarni suyib hatto <laughs> shunaqa qilib ketamiz ana shu vaqtlarda salam g'urbatchilikdi alhamdulillah lekin ko'nglimiz shu qadar xotirjam shu birodarlar bilan iymonlashib o'tirganimizga shunchalik qiziqarli gaplarni qilmadi hamda shu yerda shu akamizninki alloh taolo bir bergan imtihon va alloh subhana taolo shu imtihondan saqlab qolibdi ekan shu vaqalikin bir dabbasim shu akamiz dabbadi shu ijrat qilishni oldida bu akamizni shu rus tarafning huquq qolganmi tutib oladi ekan tutilib ruslarninki shu odatida odatda bularni turmaga tashlamaydigan yo'l ma'lum bir yerga nazarbandga qo'yib bergan u yerdan chiqolmaydi ekanda u yerdan hech narsa chiqolmaydi ekan kuzatida ha kuzatida ekan ma'lum bir kanitdak yoki yezidek bir yerga uni qo'yib tashlab qo'ydi ekan u hech bir yerga chiqolmaydi ha jasos bor shundan keyin qildi bu akimiz shu ashadi shu bir rosni uyda tug'gan ekan shu yerga bir opirib qo'ygandan keyin shu ro'z degan ekanda bu akimizga mm. ichamsan mm. bu akimiz yo'q ichmayman chekamsan degancha yaxshi chekmayman dedi hatto subhanalloh Hatta o'zining qizlarini ko'rsib turib mana mo'minning qizlarim xolig'ini bilan ko'nglim g'ash degan chog'da akamiz alloh taolo rozi bo'lsin shunchaki allohdan hayo qilgan holatda rad qilgan ekan hatto bu fikrni hmm. keyin nima qilgan ekan inshaalloh robbimizdan so'raymiz shu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi shu yetti turlik sayragan kishini ichida shu fohisha talab qilgan uni rad qilgan allohdan qo'rq dedi shu qatorda bo'lsin hammamiz alloh taolo qabul qilsin shu ishlarini dapadi ham undan boshqa nurg'ulg'an qizg'arliq ishini dapadi shu atisi shu kuni kech paranglashayotganmiz atisi birodarlar bilan maslahatlashib shu murtadlarninki bir harbiy gazarmasi bor hmm. bizniki atrofda taxminan ikki uch soatlik yo'l shundan keyin shu yerga bir to'p amaliyot qilmoqchi bo'lib birodarlar bilan maslahatlashdik maslahatlashib birodarlarni ma'qul kelgandan keyin atisi ansarlardan va qilib boshqa bir boshqa jamoatniki o'zbek birodarlar bor edi hmm. shulardan chaqirdik atsi amaliyotga mandiq amaliyotga mandiq qurollarni besib shuni bilan keyin mandiq amaliyotga men alhamdulillah yo'lda shunchalik xushalandi biz hmm. chunki alloh subhanava taoloning yo'lida qilayotimizda shu bir birodarim odatda shu markazda bir kamera bo'ldi odatda shu amaliyot jarayonlarini suratga olib qo'ymiz endi ag'andagi shundan keyin bir birodarimiz suratga kelyapti chaqchaqlashib tushadi deyishdi dedikki abu bakr aka bu surat bir vaqtlarda bu kameraga oramizda ba'zi bir birodarlar turdi hozir e filmlarda ko'rsak shu birodarlarni rahimulloh deb yozib chiqarib qo'yapti oramizdan ketib qolibdi mana bugun endi qaysimiz ketamiz білмейміз әмді бір бірімізді разы болып кетейлі деп әнді ақиқатан аллах тағаланың тақдірі біз білмейміз әнді қайсымыз шейіт болып кетеміз қайсымыз аят қайтеміз әнді ол бәрібір жаңа мынау атрапымыз оқтаып тұрды содан кейін бір бірімізді разылық елешеп шындай шырайлық маңдық жол бойы меңіпжатырмыз әнді жол тағылық болғашқа әнді мәнзірсі шындай гүзел әнді біз тұрып жатқан мәркез атрапынан кейін shu tog' suylari shundoq go'zal hamda chiroyli odatda hamda qish fasli bo'lsinmi lekin bu yengli yupurmoq o'simliklar o'xshab to'kilmaydida endi bu qarg'ay archa degandek narsalar to'kilmaydi atrofda yana bir xil yeshilchilik bor edi xushal ketib boramiz ketgandan keyin shuning bilan yo'lda bizni amaliyot qiladigan joyga olib bordi qilgandan keyin endi u shu badbaxtlar asli xalqlar yashagan rayonlarni to'xtamay to'p etib xalqlarga majburiy holatda xalqlarni ko'chirib o'tgan nurg'un o'ylar bor ko'rsangiz hamma o'ylarni shu badbaxtlar o't qo'yib to'p qurollarni etib ana shunday buzib o'tgan davomli ko'rib tursiz bu manzillarni shundan keyin nima qilib ah, joy tanladik hamda bexatarlik ham muhim u yerda biz turadigan yerda bir kamchilik kamda biz o'qotadigan yerniki u yer biz tunji qitimliq amaliyot qilgan yer qo'shqa sangar yo'q edi odatda davomli amaliyot qiladigan yerlarimiz bor o'zimizniki planlab qilib qo'ygan u yerlarga biz boshqa sangar yasaymiz endi istikamman ha bir istikam yasaymiz o'zimizga uch qavatli qilamiz shunaqa yog'ochlar bilan qilib to'p quyib qilamizda ya'ni to'p tushsa va yoki bo'lmasa boshqa bir narsalar qilsa biz shuni ichiga kirib olsak allohni izni bilan inshaalloh bir mudofiya bo'ladi inshaalloh o'zimizga shularni yasab oldik lekin u bizni yangi o'rin bo'lgan tunji qetimli o'rin bo'lgan mana shunday qilyapdik endi bu doim bir o'rinni qiyg'inolmaydi jani cho'qim har xil o'rinlarni tepish kerak kofirlarga har tarafdan zarb berish kerak shunaqa biz doim shu ba'zi vaqtlarda amalsizlikdan shu yangi jang o'rinlarini izlash uchun hamda hmm. shunaqa qilgan gapimiz hangar yo'q bo'lsinmi tavakkul qilib allohni izni bilan qilamiz hamda jonni shuning bilan shiyaga qildik bir ko'rdik bir uyni ko'rsak ikki qavatlik uy ekan handan keyin o'shaga qurildi deb shu bizning jangga boshchilik qilayotgan birodarlar maslahatlashib shu yer quradigan bo'ldik qurgandan keyin endi bu qish faslida o't cho'plarni qurib ketgachga bir kamchiligi jang qilsak to'pchanglar bak chikitida to'pchanglar bak chikitida shu kamchilik edi ya'ni o't yoz kunlari bo'lsa endi o't cho'plarni orasida qilg'achqa qurolning keyin chiqqan o't uchirolmay to'pchanglarni bak chiqmaydi dushmanga o'rnimiz bilinmaydi hmm. qandiki shu maslahatlashdik subhanalloh alloh taoloning fazlidan u kuni qurolni qurdik endi qurol qurishga ma'lum vaqt bilinib ketdi shunchalik oddiy shunchalik yaxshi qurildi ya'ni shiatimiz shu abu bakr akamiz bor hatto shu akamiz o'zi qo'l tutib qilayotganda shu ishlarni shunchalik bir alloh subhanava taologa jihodga bo'lgan ishtiyoqi subhanalloh o'zlari o'qlin tayyorlab qurolni tayyorlab anda qilamiz bunday qilamiz deyishib shundan masalishib qilib qurol tayyor bo'ldi dushman bilan qanchalik keldi oraliqni dushman bilan taxminan uch kilometr atrofida keldi hmm. yiqiroq hamda u vaqtgi orliq hamni ustiga dushmanniki shu bizni oldi tarafimizda ikki cho'qqida o'ng so'l tarafda biz bitta jira dedik ikki tarafida shu jirani ikki tarafida ularni egiz nimalari bor hatto ular o'ziniki uzun mangdan zukiyak deganda qurollar bor shalaka u qurollar nasimi hatto keldida bizga uchuqchilik hmm. ko'rinib turgan ba'zi yerlar chunki shunday bo'lsa makonni yaxshi tanlagan alhamdulillah mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli xalqaro va rayon xabarlari xotin loyiha boshlang'ich maktabida o'quvchilarning zaharlanish voqeasi yuz berdi Xitoy doiralari voqeaning sababini uyushtirmoqda. Hotel loyiqa boshlang'ich maktabining mudiri voqeada 51 bolaning doktorxonaga olib berilganligini aytgan. Xotan Noylik ma'rif idorasining boshlig'i voqeada jami 160 bolaning doktorxonaga opirilganligini oshkorlagan. Navbatda voqeaning tomoqdan zaharlanishdan kelib chiqqanligi Xitoy tarafining buni uyushtirayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Halol aramni ayirmaydigan Xitoy kafir hukumatining boshqarish doirasiga kirib qolgan barliq barlıq müsəlmanlarını və onların avladlarını mehriban Allah özü qutqalsın. Amin. Xitayda əməldarlarının parxorluğu üstüdən hər günü 800-dən artıq arz tapşırıb elanğan. Yaqindan bu yan Xitayda əməldarlarının parxorluq qilmishiga oid boshqilish xatları barğancha ko'paygan. xitoy intizom tekshirish komiteti to'rining xabar qilishicha to'qqizinchi oydan iborat bu bir oy ichida amaldorlarning parxo'rlik qilmishiga doir bosh qilish xati yigirma to'rt ming sakkiz yuz parchaga yetgan ich-ichidan chirib ketgan, bo'libmi hokimiyat so'rayotgan amaldorlar sezib ketgan bundoq hokimiyat hargizmi uzunga bormaydi. 4 million 500 ming Xitoylik tayfon borining ziniga uchirgan, Xitoyning sharqi qismida chiqqan tayfun bo'roni Hujan o'lkasi bilan Jijang o'lkasida 4 million 560 ming Xitoyni ziyon uchratdi. Xitoy davlatlik ofatga taqobil turish bosh markazining xabar qilishicha, Jijang o'lkasidagi 4 million 300 ming Xitoy fuqarosi ofatga uchirgan bo'lib, ularning uylari o'rilib butunlay vayron bo'lib ketgan. Yezigilik mahsulotlarimiz ziyon uchirgan. Qo'shni bo'lgan Fujian o'lkasidagi 210 ming Xitoy ammasimi ofatga uchirgan. Növətdə yana bir Dənnası namlıq tayfanborni yana Xitoy yo'linishida ilgirlab o'tibdi. Mo'lcharlanishicha Dənnası namlıq tayfanborni Sharqi dengizida cho'ng to'lqin paydo qiladi ekan. Allah haddidin aşqıça kafir qavimlarni shundoq vayron qilsin. Altaydagi qatnash voqeasidan keyin qozoqlar bilan saqchilar o'ttirsida to'qinish yuz berdi. Алтайның Чыңгыл нахиясыда йөз бергән катнаш вакыасында бер нәфәр казак игыр ярланган. Vaqa yuz bergandan keyin bu yerga yig'ilgan 100 dan ortiq qozoq вақа tug'dirgan шоферны каршы uningdan mas'uliyatni ustiga olishni talab таләп Undan boshqa hodisani bir taraf qilishga kelgan qatnash saqchilari bilan qozoqlar orasida talash tortish yuz berib, bir dona saqchi avtomobili qozoqlar o'rib o'rgatilgan. Vaqadan keyin yerlik doiralar ko'p sondagi qurolliq saqchini avatib vaziyatni kontrol qilmoqchi bo'lganida qozoqlar bilan qurolliq saqchilar o'tirsida to'qinish yuz berib, har ikki tomondan odam yaralangan. Yakanda yuz bergan 26 sentabr o'donliq voqeasining bir qismi tafsiloti oshkorlandi. Oshkorlanishicha 26 sentabr kuni Yakan noyisi o'donliq ezisining Xonko'rik va Ravat o'stan qatorliq kentlarida voqea yuz bergan. Voqeada saqchilar bomba yasash gumoni bilan bir turkum kishilarni turayotgan uyda qo'rshovga olgan. Сақчылар қоршау давамыда гумандарларға қартап оқ чықырып, уларның бір қысмыны шәһид қылған ва бір қысмыны ярландырған. Мушында ғайриплар заманында Аллаһның кәлимесіне үстін қылыш үшін көкірек керіп отырға шыққан қарындашларымызға Аллаһ өзі яр өләкті болғай. Ирактагы көп орында тоқыныш жүз беріп, мәліматларға görə 21 адам өлді. poytaxt bag'dodning shimoliga joylashgan samarra shahrida mujohidlar tekshirish punktiga hujum qilgan shu kuni bag'dodning shimolidagi yana bir o'rindami o'xshash shakldagi hujum yuz bergan bag'dodda yuz bergan portlatishdan murtatlardan uch odam o'lib o'n bir odam yaralandi bundan sirt iroqning shimolidagi kirkuk o'lkasi va bag'dodning sharqiy shimolidagi rayonlardami to'qinish yuz berdi rabbimiz alloh mujohidlarimizning jihodiga barkat bersin Sharqi Turkistonda hayit namoziga Xitoy kommunist hukumatı qo'l tiqqan. Sharqi Turkistonda bu yillik Qurban hayit namoziga kontrolli kuchayib, rayondagi barliq masjidlarning hayit namozida atalmış avtonom rayonlik diniy ishlar idorasi va islom jamiyati bir tutash tarqatgan hayit xutbasini o'qish talab qilingan. Şunun bilan birga Xitoy doiralari musulmonlarning rayon atlab hit namozi o'qishni ma'ni qilgan. Urumchidagi masjidlarga xizmat korpuslarining o'rnlashtirilganligi, masjid imomlarining hit namozidan avval xizmat korpusiga hit namozida o'qiydigan xutba to'g'riliq dokulat berishi talab qilinganligi oshkorlandi. Alloh musulmon qarindoshlarimizga o'zi chiqish yol bersin. Komünist kafirlerine o'zi kufayı qilsin. Amin. Yaponiyadagi bir doktorxonaga o't ketdi. Yaponiyada 4 qavatlik bir doktorxonada o't ofati yuz berib, 10 odam o'lgan. Yaponiyaning janubiga joylashgan Fukuoka viloyatida so'ng kasalliklari doktorxonasiga o't ketdi. O't chiqqan vaqt sahar vaqti bo'lg'achqa uyqudagi 8 nafar doktorxona xodimi va 2 bemor o'ldi. 8 odam yaralandi. Yaralanganlarning ahvolining og'ir ekanligi qayd qilindi. O't o'chirish xodimlari o'tning binoga kirish qismida chiqqanligini va orqadan butun binoga tutashganligini bildirdi. Doirlar o't ketish sababidan tekshirilayotganligini e'lon qildi. Xitoyning sharqidagi Jijang o'lkasiga qarashliq Ningbo shahrida neft to'shig'icha paraxotning cho'ng baki portlash natijasida dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 7 Xitoy o'lib, birsi yordar bo'lgan. Vaqaning Jinxay rayoni Jiangjianchi paraxot zavodida yuz berganligi aniqlandi. Bakning 300 tonnalik ekanligi va remont qilish jarayonida portlab ketganligi qayd qilindi. Allohu akbar. Allah tajavuzchi kafirlarning dakkisini ana шундый barsin. Афганстанның Нангархар shahrida yuz bergan pidoilik hujumida 4 saqchi o'lib, 13 ярдар bo'ldi. Нангархар shahri vali mahkamasi bayonotchisi bergan bayonotida партлашның atigan tarafdan Нангархар viloyati saqchi punktining oldida yuz berganligini bildirdi. У hujumning Талибан tomonidan автомобиль бомба bilan elib berilganligini aytdi. Rabbimiz Alloh kafirlarning halokatini tezlatib bersin. Iroq parlamenti boshlig'i hujumga uchirdi. Iroq parlamenti boshlig'i Osama an-Nuzayfining avtomobil atratiga bomba hujumi elib berildi. Hujumda Mujayfining avtomobilida yo'qligi, ammo olti qo'g'dorchisining yaralanganligi bildirildi. Iroq parlamentidan e'lon qilingan bayonotda Mosuldan Bag'dodga qarab yo'lga chiqqan avtomobil atiritiga bomba qachilangan avtomobil bilan hujum qilinganligi, olti qo'g'dorchining yaralanganligi va 3 avtomobilning buzg'unchilikka uchraganligi eskartildi. Alloh murtatlarni dunyo va oxiratda xor qilsin. Amin. Bu haftalik o'g'ilchimiz mushu yerda oxirlashdi. ketdi kelar kaptlik anglitishimizni ko'rishgacha rabbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Kel dostum qidilg'in izzat sepiga mustahkam sat bo'lib olg'an yuraylik bu jihad boqidur ta'kid qiyomat يورش جهاني اسلام نوري كم دوستون قديرن ازلات سبيگن مستحكم شرط بulup olgay yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihani İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolunda Kur'an-ı